Amor não inventou palavras pra expressar esse. Esquecendo também que hoje, domingo, anjos aplaudem o nosso. Tem carreta Metron e Mega de um som. Alegria. no bloco do Acari. Deus sorriu pra nós. É o bloco cobra. Para o nosso irmão. Não morde, só pica, galera. no céu. DJ Marcinho. Não é. explode pela boca. E a nossa voz fica rouca. De tanto gritar, te feliz. Libera o batidão, machinho. vai. Eita, que já estamos ao vivo, maninho! Pode trazer aqui o seu celular aí, viu, gente? Pra gente dar um alô bacana pra galera. O Lama. É paraíso tropical! Quem não tem hora pra chegar em casa, aí joga a mãozinha pra cima que eu quero ver. Eu vou deixar você partir. Quem vai acordar hoje, domingo, depois de meio-dia, dá um grito. Coração, agora vai pegar. E aí, Dentinho? Que me fez sofrer. Vagabundo na área, meu irmão. Vai acordar só meio-dia, tô sabendo, viu? Ah. Desgraçado. Desgraçado. Desgraçado. E com a equipe ficha, ficha 28 do tal eu vou ficar. Eu vou recomeçar e de você não vou. Parceiro Nini aí do bloco do Xereca, meu irmão. Tá aqui na área, primeira dama aí, maninho. Ficha, ficha 28. Olha pra cima, meu irmão. Tá só começando o bagulho, é doido. Olha, domingo já tem o um abadá, né? Tô sabendo, viu, garoto? É. O abadá do Xereca, viu, gente? Chupitanha.